Thank you. iku sampe turabi rabi nggih. Karuwani pane sampean napa dudu napa si Joko tuwa karuwani. Tapi nek tende sak jane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko tuwa rupane. Saya napa dulur? Wong pendino naplek kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Kira Tadi bojone tukang kendang kepeng nggih semono. Tapi mantep nggih pun lamuling nggih cak Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek tadi temen lah gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku, sepi boleh. Ya nopo de wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe turu kula niku. <laughs> Nek lakoni dhewe cek alote. Mlebune iki lho angel, Mas. <laughs> Lho kok kenalem, Mandek, pancene nyatane kula niku. Maklum dek, wong kulon itu nek menyanyi deh, menyanyi band. Biasa ini ku kali kawat niku dek. kawat niku dikencengi dikendoni dikencengi dikendoni rek lho duduk meme ande kawat e gitar iki lho dek bareng kula ndelok tabuan teko doan ono walang keke cek enak e. tak pas nang mek kopete gulu cek enak iki e, aduh iso mak tibo mak jedar ngono arek enak temen aja nih lego dek, gak lego mana deh wes enak mari deh Lah macam-macam ngene tabuhane. Ono sing kaya lempeng iki apa? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cicakan apem iki. Enak deh nek selametan kula nyilingi dan nyita apem dulu. Duh ngoten sing sing gede male, Dek. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabeh, pucuk etok tunggu tunggu. kedolaan nge, wong aneh nge, wong besi kok sakit muni ngeten sambil ngidung lho. Kulo cek ngomone temen dek. Ten Madura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngesan dek. Jeje male. Tapi kulo delok-delok sing nabugong gong cek mesem mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor dek. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngemat no iku dek. Babah. aku gandel marina teko ngarep teko mburi ae warek dek masih kilo langgeng ngangge sampean cak lha yo nopo dek wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu dek cek ake rong nopo siji aku durung karuan iku pitu dek liyane kula wau oh, ditabuhi gong cili-cili bareng kula sing metu ditabuhi sing gede. kok lho nek kula seneng sing gede, ta ngoten pancen semu hanya nenget sendi sembarang niku dicocok no kali potongan awak nek awak kula cili get pengen ditabuhi gendero to niku pinter tuh kanggong dulu awak aku gede dek, gempar, aduh selai bore duk tuti dalan kayak igong gede ae panjene narik kok dari bujun itu kang gong yo apa wong tabu ae sama tung gede Boten seger male. Ana abu arang-arang. Tapi ini bareng ngapu muni mak ngor ngor ngor ngor. Iso lega Dek. sedulur nggih kelas niki sampean tuntun nggih. Mboten kula mboten ketok. Kula lak mboten tau, niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecil nggih. Cek kecil niku isi sabun niku lho. Tapi ngeten nggih nggih, nek kula mboten enak aja dilokno, aku dileran be tukang kendang rek wis dia. Jadi mulai deh. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, kecik jombang kecik jombang lo jolo milo sampian tidak kenal kenal buat buatan bu Lo sampean nang Jawa gimana? Mas? Nggih, sampean jangan dunten iki. Lho, delok modele ketoro, Dik. Ngatune jadrate ah. iki ketoro. Tinggelan cewek-e gadhek kendhit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Lambene cingkrang. Iya. Wah, lambe. <laughs> Oh, lan iki cingkrang. Nggih. Cukup sak meter. Nggih, nggih. Cewek setengah meter, jadi kendit. Eh, jadi biaya ke akhir. Onde onde ane yo gampang. <laughs> Iki susu mlakrek iki lho jane. Lambine lorek kaya tekek. Lho jangan ngono penak ya, Dik ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh tak ngerti omong sing halus aku. Omong sing biasae ngono lho, Dik. Aja dek lu halusan aku. Sing kasar. Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik. Nggih, oh jeneng sinten? Kok koyo lakon ibu togal lah ngono ka? Dialusi kurang kasar dikasari dari kekasaran. Dialusi tengah-tengah mana? Rupanya enak, ngepas, Dik. Wah, iki boyok. Wah, sampe ning ngomong kok. Mas, sampean ki lanceng ki. Apa? Sampean ki lanceng. Iki ngomong apa iki? Lancing. Ki lanceng ki, mung cara ya, mboken sik lanceng Dik, ndak ya lho. Nek cara Jawa ne napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh, Joko. Ah. Yut. Iya. Nggih, sik Joko. Sampe cilik to, Dik. Nanak no namat no dek tapi lo alis sih lo kalau pikulan ni. Alis niki kulo niki lah ngetenang. Ah. Niki belajar lengkap selon dulu. Ngomong lekat itu aja ngomong. Do masih gula uang Madura dek, modern gula dek. Tak oh. mau, tak mau ketinggalan masa gini. remaja masa gini, tak mau hmm. ketinggalan. Ketara kan tapi pini ku remuan foto ini. Mau ina penuh kan? Hah? Mau ina penuh. Yang kenal mau ina coba. Kau menghina tak? Iya. Buatin guyon-guyon. Lu pipi kau yang ini halus aja ada kau remuan foto. Iya. Saya nyonya aja. Waduh alus ya kan kaya parut. Kaya parut. Arek iki titen. Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten dadal jenang. Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dadal jenang iki. Ndan bondo di dijiki. Asmane sinten? Oh, kalau Pak Sandu Naswa. Oh nama. Ny namanya Santian siapa hmm. gitu, Lek bahasa Indonesia nyamana. Kalau nyamana nama Madura, Kak. Lah iya, satu-satu. <laughs> Eh, pernah iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Saman wong Jawa, aku tau ro, ben tau cara Jawa ngono lho. Lho nek nek saya ini ya pur campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia? Oh, yut. Madura? Yut. Bahasa daerah? Yut. Inggris? dedek dede Oh, apa dedek dede untuk, ayo? Cek cek Ya sedikit sedikit mulu lho, Dik. Jenenge Mbak Marina, Dik. Lho kok aru bener. Nggih, tahu krungu kula, tahu nonton sampe tau nyanyi asing ah, sing terus geblok-geblok niku. Lah apa kok anu mimpi kasur aku, Dik. Ora oh, nggih tahu nyanyi sampean kula terus jenenge Marina. Yo pengen pengaweane menyanyi kula, Dik. Eh jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah, kali ndelok regane ngapa sing ngene. Ngomong blabrak. Lho niki nak mesine persenan ateli yo akeh milih sing gedhe mawon enak metu tikulane lha sing gedhe sinten nek sing gede, niku nggih sik sampean nggih sinten sih dhisik kula nggih ame kula nggih Rosi Itali waduh aduh Rosi Itali tak masuk kak wonge gepeng ngono kak <laughs> Rosi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten dek Boten kartolo oh kan rupane kartolo iku aduh iki iki bede kepin ketemu yo opo modele kartola hmm. iki modele nah boe gak ketara dadake igo ilang loro <laughs> tak ngono kak sampeyan sing jenenge Cato yo iki kula niki sampean nak Martina sih iya kula ngeten dik nggih wis gak boso mari kak gak usah padha lereke ngene kak ya wis padha panutuk <laughs> aja omong ina apa oh, kak ini kak ya apa sih aku tau krungu tapi dik penondok ngene jero ne keset <laughs> Iya aku gelap ngepelannya nih lucu nih dah ilo ilo temenan aku paling aduh paling bintang penggemar sayak tolo itu tapi orangnya tidak pernah bersuho bersuho ya yo ketemu bi oh, ketemu uh. lucu kok ngulu nih wis toto bareng delok wong yang jeketek koyo ngene lho ya iki kakan mikir parian tapi sing tadi masuk potongan ya pak iya sing penting lah pancarannya ya ini dari munawar aku bareng kepenak kepenuk <laughs> ah sini ini batu masak Ya apa sih kamu? Kamu gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Kayak jejek kembur ya. <laughs> Gak masih mancal jejek gak seneng sing seneng nyengkerem. <laughs> Ngawur ae. Eh puno kate belajar sabuan barang iso ta? Loh, mbak coba ngono nyoba nyoba nek iso melo peno lak ngono iya turutan iso gak mule-mule malah aku <laughs> tapi nek tak pikir no bareng lupono kaya ngono gak kira nututi kulaane Apa malah aku jelas enak. Kita ah, seko bungkusan. Jangan ngono, Kak. Sampeyan sik bujangan, Pak. si Joko lah ini. Oh, si Joko, mm -hmm. cocok. ya. Engkau si Prawan. Ya, bahkan Prawan. Nggak <laughs> minta kan Prawan Joko. Lo, aku gak tahu kak, tapi pamer ngono lo kak. Lo, sampai lo ketemu jodoh bi penuh. Ah. <laughs> aku wong seniman, penuh wong seniman tangan. Iya. Oleh orang dino nggih-nggih aku. Ojo ngono ngene kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyi. Tak lho Dik. Tapi wis tanya mujae gak mangan wis ngono eh. ae. <laughs> Ya mati garing lah. Wis eh, karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuan iki lho. Lho pacare ne peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta. Iya coba, Pak. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho barat. Aku njaluk jak duwe yuwai. Oh, pecah. Engko jase wae-wae iki lho. Mah ora. Eh, uh, sapa apa coba saiki? Saiki sing enak iku iki lho kari ambek peno ya. Oh. Lagune sing ono Nuku? Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Duet. Iya, duet. Tekan ngono aku Saltinuku ngono wis. Saltinuku. Pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh. Nek jare nare musik duet. Oh duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik. Saiki yo. Nek aku wis deres penuh. Lah kok nang dikongkon-kongkon jari beno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kok enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya wong belajar tibone mlebu barang. Apa iki cinta ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecer-kecer iso ya, beno. Ayo coba ae tapi nek kecer-kecer ae sipil ya. Bisa ta? Bisa aku kan. Enggak apa-apa kok keliru dikat. Tapi ini. Tapi ini ya Kak Tolo ya. Iya. Kecer-kecer aku kisorone lho kagok-kagok ya opo enak. Bisa opo apa masih sembarang lah di gerabak nang aku ya. Iki di barat no apa di timur no iki? Tengah no. Oh tengah. Jadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no Jawa Tengah. Lah iki dhewe tengah Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakarta, iki Jawa Tengahan. Yo kak, yo kak ngulon yo kak ngetan, kak ngidul kak ngalor no. Lah iya tengah dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo. Ya, coba ayo. Beres. Tak beres, tak beres. kalung पिसनकास्ट भयो guyon biyen ta apa Iki lak carane anu ngejokno, cuma ya kenem. <laughs> Masih ngono ka, aku sama kami iso solen ta. Gak Ayo pate gawe pali anang pasar cilik male pesil cilik. <laughs> Iki nek di kata tambahan tempe idino, edi nempel reja niki engko. Apa-apa kok kasih bintari di hati. Aku kok ngobrengose peno apa Aku bingung delok brengose peno. <laughs> Lah opo apa, Kak? Wong brengsek kok tenggere mutahe kok bengong. Ndak, mangkane. Mosok di rumah topo Kak Tolo nek gak teng rumah kene ta rumah. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati. Apa ne, Kak? Ndelok untune kok gratis. Lho enak kuat iki, Kak. Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Jadi kayak nyokot beno. Eh, Iki jahe rabi kok cokot-cokotan Ini kucing kaya apa iki? Ini katengan nu brengose durung tutup wis dicandak guntu de. Enggak brengose bener lho kok cuwil tengah iku apa? Ini lah ono-ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah <laughs> diinceng aduh kena solo teh tamar lebluk. <laughs> kamarku iku lho. Nyaut. Karepku tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicopot lamuk dadi kaget. Oh, dadi. Yo. Kandane yo guyu. Ana driji cepet nyamuk kaget. Benere nang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak Beca. Oh, aku numpak gajah. Eh, numpak gajah. Tuh. Penuh duit gajah. Loh, iki kopen tak saya saya ngomong apa aku mang? Saya numpak gajah. Loh, siapa sih ngomong? Iku mau. Numpak apa? Numpak gajah. Lho, sing numpak gajah jopo Lho. Yo, bareng ya. Wong wong biasa numpak gajah lek karo tusuk gawe-gawe ta. Ayo, peno sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jarene peno kan takon aku ka Apa? Peno rene mau nang numpak apa, Pak Beca? Nah, terus aku. Peno tak takoni, peno kak tolong numpak ben Pak Gajah. Ojo seneng mitena wong, sing numpak gajah. <laughs> Ngene lho, arek jaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong dia ulah balik. Lah aku lewat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraan Cuma Iki belum di setep iki bener. Kene tak setep apa engko penelo. Kok engko lek panjenengan pun dadi bare aku gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusak. Kene aku gak ono ati cemburuan. Ayo ah, kaitan suwe-suwe ya apane. Iki nek aku ah, dodol jagung ayo. Oh, peno sing kula? Iya, aku dodol layangan, iya. Peno siapa? Ya sing golek aku pegelayangan jagung tak pangan. Lho, gagalan eh, ini lo kak iya nek peno kenali aku aku kenali peno aku cocok saja iya tapi omai peno nih om aku si mau pemain nomor songolas si mau main bola apa nek kau nek kau nek bola tapi lama peno nih lo bono kak jalan apa ikan sepat hmm. apa nih kan dorang bu duduk sebelah ikan bandeng kenal karo ikan tombro lo kau Iwan sih kak. Iki alam tak pasar pabean nih kira. Kau takon takon ikan sepat kok Iwan. Nomor biru nomor biru. Omai. Kau penomor lo. Kak nomor biru. Mau kak aku <laughs> berdi kak. Kau itu nomor sawatan. Penuh <laughs> takon nomor kaitan Iya. Wes aja yuk mulai yuk. Wes ini nang paman kue. Iya. Lo paman ku wo wo wo ngekoy Temen ta? Lo lo apa? Kenal no paman pernah ya? Lambi ini terus sih. Ayo ayo. kok oh, dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan ngono kan iku gamelan dah gamelan kan tak tutno tak kon lerekno ana are kok lolak lolo sembarang kok ngawur ae kon niku oh wes angel angel angel angel angel temen tuturamu angel temen tuturamu <laughs> <laughs> Ertate dino mati gumuro suarane Wadyo bolo buto Konon kondor Sekoro kocak Ono lindu sedino dino Ono lindu sedino dino <laughs> Ya ayo ayo bersabar Oh goblok juga tak no Tak karu-karuan boleh tak no Puniku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulih nang zaman Jepang. <laughs> Dhewe keponansi situk dapuran kaya ngene lho. Lupa kong legang-legang, lunge kaya terong. Lho ya. Ya mulai. Mulai wis. Lho apa Mas? Iku mang tiba telu wis ndang yo. Lah kok iku mang suluk model yo apa kon. Eh, bakong legang-legang Terus kok terong ah? Lah ngantap aku sih kok. Ngantap apa? Enggak ngantap. Kalau itu koyang koyong. Lah. Ya sing digoleki. Lah ya, ya cocok. Na na na na na na na na na na na na ngepe ati iku kan iku lho. Sik aku mring-mring lan mesti. Ati sing ndiung ndine wak gere ati. Kang ngono kok ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kono sih. Lho Mas, ngomong sing enak lho Mas. Eling eh, purwa deksino. Maksud e? Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane penutang trono sampai Lho ngene nak yo peset. Penjuta. <laughs> Kowe kan jamino lak ngawur kon iki. Aduh, bang ucapmu, Mas. Lho iki yo bicara. Iya, iya, iya. Anane wong tuwa diwaneni barek konakan cekap. Iya, iya. Wong tuwa ora dari teko sliro. Teko tepat sliwara. Maksud e sampe keluwi sliwara.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 Karepmu yo mesti kono. Lah pernah jaring ngajak blakra. Kasane wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen, Mas. Ambek sapa kok iki? Ambek anu, ambek dulur peno. Lho dulur peno Dulur sing di mana? Nek dulur tangga, enggak duwe ijen. Dulur papat lima pancet. <laughs> Oh, eh, ini tumpeng maut tak ngomongmu. Lah pancen lima lak nyuruh aman. Lah lah pada duduluran iki. Iku apa man ono Jawi. Lho, ono Jawi ae, Jawi Prigen. <laughs> Jawi ya apa? Lah yo apa? Dulu ketek lanang yo. Ya wedo. Lah lah to. Dik, dik resmi iki, Dik. Ah. <laughs> Parang kode iki kemeti jamino. <laughs> Para tak. Ini bot ning, ini aku yang nyeluk ini ya, Bu. Lho. Hmm. Padahal mana pernah ngidung tekan Joko yo enak yo. Iku mah gak ngidung, karepe ngajak wayangan. <laughs> Iki mang. Lah oh, iku wayangan iki. Yo, lek apa wayange buta terong. Kuwi lha opo Iki buta terong e mau. Cocok panjene. Iya. Lah lah lah. Eh, kon nang nemu nok njon redil. <laughs> Nah, tak eh, arek. Eh, Ayo sembarangan ngilonan redil ya, masih ngene seksi. Waduh. Lu aku kak. <laughs> Nek cara wong lamongan kae pancen. Jare tau krungu jare jeneng kuna biyen Bangka. Ngawur. Eh. Kan jenengku Basto. Basto. Pantala. Basto kok lu. Ya Allah. Loh, loh, loh, aku takut ya. Arek iki kan dhuwit ta arek. Kak mampu kene. Kan dhuwit apa? Lah napa sewek iki terang kelambi cinta. Iku lho. Kok eh. tak eling nek kena. Iki sapa? Iki pamangku nih. Lah lah. Eh, terus pamane penuh. Udah lebih Ya terus no ya kaya terus no nih menghina ya terus no. Kau tenan tak cocok penuh ya. Terus ada hidungnya kaya jambu. Masalah kita berikan dari model kaya gini gue ya apa ini. Nek pelak nek pelak pelak bareng isi gula gue pak pung kan. Iki udah lihat. aduh, iki tadi nek nyeluk bapak peno? Paman. Oh, paman. Hmm. Aku melok nyeluk opo? Ya yes. anu, mbok. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Aja oh, jangan nyeluk celuk tuan sono wong Italia ben. <laughs> Modele kaya kaya wong barat. Tuan nyeluk encik. Oh, paling kawur ae. Paman nak, paman nak. Oh, paman itu lo sampian. Nggih, nak. Tuwe-tuwe cek etesi. Aduh. Kok gak menangi zaman nama biyen? Masalah, ah, rek. kok iku biyen zaman nomen nututi aku aduh gak wulung kene dewe dhewe <laughs> parean kok iku nek ngomong tas tas tas tas rumah kamu lo potongan kok beklen <laughs> Bunder gak bunder, bengkong gak bengkong kali ini. Nah, justru itu saya enak, Pak. Ah, <laughs> Kok iki iki jange dadi kami tuwa malung bendo kono. Ora ndelok Kami tuwa malung bendo. Oh, Wong aku tuk turi gak loro kok. Oh, ngaku kae kok. Kok malung benda lu nunggak ya apa? Lu nunggak ya apa? Ya iya. Cak Delo. Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami tuwa. Kece nambe aku. Apa-apa kak? Aduh. Aduh. <laughs> tau iki wae, tau ora ndak tau lagi. Samane peno Iya, gak apa-apa. Mbo nek dadi ku bener ngono pek isin deh. <laughs> Iki arek ndi? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut. Kok ikan cucut mandi di laut? Ikan cepat. Ikan cepat. Enggak asale asale kelahirane. Aduh. Takon anu iki. Asale. Yo asale. Aduh, aduh. Asale. Kok ditulis ngono sih lho? Iya kan. Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono mung siji lah mesti. Muga lek rasane lak kate disuguh nang danyange. <laughs> Lah pokoke nyuguh-nyuguh barang iku. Nek ana lek gak ada danyang gak iso. Ora. Wis mangan-mangan ning iku sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Tarak yo sego iku ora gadang. Lho, lha kuwi asem pak umu ta kuwi. Ngawur ngono. Tok ngono nek ana calone mantuke ya apa tuh nak mentuke nena. Mbok di ujo-ujo tadi apa no di mangga no duplung aplung utok. Kalau arek nek ngomong Lho kok suto arene. Dan kalau di mantu. Penak mbek Bu Marina kok koyo mate iwakne. Tak ngono. Nek aku dhewe mantu iki rong dino lek. Temenan. Pak kaitan nek bakal panjenengan lek dadi tambah. Tambah ngajar. Mantu arek. Ngono kan telok pamane penak kok koyo ngono. Iki wong seni iki Bu Masin. Lho iya, wong seni aku. Tau nek pinggir tembok. Itu apa dulu? <laughs> ngitung mau rae saya ngitung ning sisi lho pernah bareng iki dino eh kenal bareng iki dino mang tapi suwe aku terus yo ah, kenek iki mang kenek ya aku timang mung kenek 200 kok bisa kok becane bayar aku itu ngadol kae ngono aku jejek lho aku kaya tak ada kok jadi ada ngono, Man. Lu masih gak demoro tua penuh dak pateken aku. Ini kan wis eh, jadi carane nek wong lanang iku sing ragati. Oh, aku sing bayar, aku ora wong wedok. <laughs> Lah iya, wong masih dak kenal wong lanang tak bidur nang. <laughs> ni masih nang digablok tenang kok. Gak sepiro. Iya ya. Kok gak sepiro terus dino karo mengi. Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya dengar Ojo kaget man, panjenengene, ngene. Sor mejo no ulani. Cok de. Ayo gelo wis dadi cara ne de. Dene wanti lele wong mati. Cok. Prangah yo karana. Perkara iki kudu dilakoni. Kabeh wong tuwa kok ngono iki wani ne kon iki. Apa oh, nak? Terus bersutan lagi. Saya ini deh man, saya ini is foto anu foto hijau ni ya. Iya iya. Iki mari sabuan ini is apa? Hmm. Kucu paru muka apa apa. Saya kemana saya ini perlu nih kati ngetes benar. Kati oh, ngetes benar. Ya apa? Kati pengani mana tukang lampu ayo ni tu. Prosoku ya lah ya. Kau ni kemana tak sanjung sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Hmm. Dadak kok mule-mule, mule kok bekas koyo ngene. <laughs> Terus ya apa kan kuwi? Kan bekas koyo ngeten. sejep naman sejep? oke kata keramas di panik kan <laughs> pun ngeten ke mau ngilano jare udele ketok sewe e cekak pengen dibikin begini nih wah dibikin begini nih <laughs> Ya, padahal betul tak sih. Aduh, malah tua kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sewek bong robong, klambi bong. Lah kok ketok awake to. <laughs> Apa payune, Dik? Ngene iki ya mesti kalah. Perlu ngetokno caplak. <laughs> Nek rasa kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Kapan? Kok kok kok kok. Kok kok kok iki biayae kon sampe akeh. Kon dirungono wong akeh lho. Ya wis sawangan aku jakarta penuh-penuh kucing lain biasa kacung ya apa gak rumong sokon aduh lo esen esen ono aku pamer lah kan dia pengertian apa sebabnya kan tak sekolah no supaya besok tapi wong sing pincang <laughs> eh. tapi wong sing pincang ayo paman ibu lo oh, aduh lah aku lah tak lo ini nih aku siapa ya tak selalu kerelan penuh ya ini meja kusya di tokno pisan gue gano penganyang barang ya lu kenapa tuh kau sini ya orang ngeng-ngeng lah kan aku bisa kan aku perlu ngusir aja juga iya Tapi ya. anu yo, mamane peno pinter lho lajuline yo. Oh, lajul pinter, entek kendang pira. Kula rada rada mboten iso. Oh, belajar dasar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, iya tak ajari. Tapi pun mendeli ngoten kula wedi <laughs> man. Ora lari ora iki ngene. Iya, wes wes kucing e. <laughs> Wong kaya iwak tombrol mecicil terus. Kita gitu jane. Iya, iya. Jane anak gampang-gampangan ae. Iya, iya. Oh, lagu terjane enak enak niku. Apa malih kaya model dangdut niku nggih. Sik eh, uti ning rumah. Lah apa kok niku? Wong iki rumah cuti ya. Iya, cuti ne. Itu ne prado jana itu. Eh? Terus apa yo? Pali ya eling eh, aku ya. <laughs> Oh, pali. Ya tolo. Ya apa nih aku joget di pamani peno oh, coba. Iya, peno yang ndok iringan aku depan ngono. Dadi cek rada asik. Hmm, iya. Aku joget be itu. Ya asik mah. Ya asik. Ya asik. Asik asik. iya, ayo. Ayo. Aceh karo Bakri. Oh, masa era kon iki. Ah, Bakri kon ngomongane. Oh. itu mang kok enak. Lu kok gak enak. Kok gak enak lah ngono. Gak enak. Aku mau cari gitu bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celono. tuku tape. Nek cetali. Wah, enak iki. Sung paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk. Oh, bareng ngemin. Ngemin. ngawur kon niku. Cai lho, enak sing disengkari ki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan. Ayo ah, ta. Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tregandengan. Ah. <laughs> Tregandengan. Pamane pernah aku delok kaya ya apa ngono ya. Apa sih? Pinter main mata. <laughs> aku delokon cepet nah. Ada cepet ta nyandet. Ha, anak aku delokon mandek saya gak ono wong lan. <laughs> Kok ngawur. Putih-putih ngetan irenge ngulo. Ya meru. Ngawur ae Ya napa man? Nek kula kene catol cocok napa mboten? Ya, Pak. kartu sik tak. Ala mule kartu lho Kulo, Kula kale catolo cocok apa boten? Rasane ati cocok, tapi aja mule rene kon. Yo masih kulo nggih pesen turun, badhe ngukut sampean lho ra kira mangan. Masalah rek ben mangan apa-apa ta. Kula nanggon dengan sampean, sengari kukut kulo, den sampean. Sampeyan ngomong yo banter lono kene iki rada duble. Kamu sing duduk sapa lho? Lah ngomong ambek irunge manduk-manduk. siji iki pangene pamane peno yo. Wis bare sithik wis. Tak eno yo. Domo-domo mati nek besok tak panggang. Nek ngono. Nek ngono cak tolo nek peno sida dadi dhek aku wis melok awake dhewe ya Yo iki bapak kok dikongkon-kongkon ngancu kuat. Enggak salah lah. Eh, ngono iki. kacung-kacung mah kan ini. Kalau bantu jadi lah kau apa man? Gak sudi lah lah. Tuh gak ngono man tadi tua-tua nih dulur ngoten lu. Oh ngono ta ya ya. Cak tolo tanggapan, kulo tanggapan sampean sing tunggu oma. Iya lah ya benar. Besok umba-umba. <laughs> Apa nih? Kalau aku tukang penatu aku bawa bayi. Ngapur aku ini. Jadi aku tukang penatu. Iya lah, gak sedih kau. Ah. Tanah kari ombo kau. Tanah itu kak? Iki tanah tanah yo. Tanah aku. Oh tanah apa mana sih? Kan dulu tuh punya sudar cewek. Tanah Enak kak, kari ngetegi. Wei apa? Tuh, rasa aku eh paman ini penuh lho, tuang ketua wae aku. Tapi ngono iki doro iki loro. Loro, doro. Tak judu. Ya tebune mburi kurang tempe. Lho, gak ngono kuwi nang. Eh, kasih kasih tebu kok dijogo lu karo. Lu garwane ane man nek duwe tebu enak. Kulo lak dodolan ta. Eh, dodol. Lho, masih wong wedok ngene sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku. Maksud ta, Pak? Iya, iya, iya. Kok dodol opo iso aku? Dodol opo nak? Dodol celana penuh ya iya. Kalau gak cocolan kan pembersihan kan itu. Lo paman <laughs> Iki dhisik lalu iki ngono, ndak ndak. Ojo nemen-nemen lo sanyo lho, aduh. Kok kadengan kadene bulan. ae kene iki. Tapi nek ndelok modele, sampean iki ndak kira ke mangane ya. Modele iki. Nek kuat bojo papan lho. Aku lu tirakat kok mangga akeh. Kok tau mangan iki wong iki pangan sono. Ha nek kok dadi bojone Kartolo ketetaan. Akeh jiwa-jiwa seni. Lho tak ngetan. Ngetan ya iki kok. Tuh ngetan. ngetan. ngetan. ngetan. Katolo termasuk seniman, kok seniwati. Bisa dia enak kan? Dua enak. Apa? Senewen. Kelas aku dari bintang film dari senewen tuh. Cuma menurut ramah. Kalau bisa bintang tujuh kan itu. Tapi ini ngendang enak nih. Do iya. Ngendang. ngendang. Lu tau ngendang. Aduh. Keplak aneh sih kuan dari. <laughs> Kuan dari keplak. Nengun kiri. Kalau yang yang ngomong kaitan enak loh. Bukan sana bukan ini. Enak cello. Ya apa? Nek eh, paman penuh pintar ngendang, hmm. aku gak ada ngebon-bong liyo nek ambil ben. Sikia, iya. Sikia, tadi anak keluarga seni ya. Iya iya iya. Tapi ya. ngebongi wo, balik balik lupa. Tapi kenapa kasih nopo? Lupa <laughs> lupa apa nih? Yang terlalu modelnya itu tuh cekelan nih gong cak tolo itu. Nyekel gong nyekel pacu lagi. Niter niter siapa niter? Tuh nih niter itu kan orang yang ini pola latihan nyekel duwe soalnya. Oh, dua orang gue dilihat. Ya mulai lo. Pak kalau itu, eh sini saya kira kan jadi bisa curhat juli man iya iya pulang ngarep ini anak tim sama jemput orang lio kalau tim kau apa cing? dekar aja oh, apa tim? ya anak pelawak orang limo barang oh iya iya enak enak enak bisa bisa kan? bisa curhat juli <laughs> melawak iso loh iso melawak ini aku termasuk ngomongin aja kayak melawak <laughs> eh. paman ini benar aku masih gak melawak ini kayak melawak hmm. mulanya aku malah cocok kan ah. iki saat dulu seniman kabe aku hmm. butuh kendang ya kok ngendang kendang aku di joko udah gelap di gandeng nobik marlena aku oh, duit tok <laughs> kok iku duit enak ya nanggung tak disik panjeri murid Kali panjer lah, kalau dikali panjer pasti kan ikutan sama ngapura ya. Eh, silat Eh, silat dulu ya. Iso to. Lah juliku gendeng apa? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Iya. Lu nek gak iso aku ya. Iya belajar. Belajar sing ngene. Nek meduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Paman meduroan ngono lho man. Eh. Sekali sekali bi aku ngono. Oh iso. Cokean ngono. Oh malah gecek ta. Iya cokean. Oh cokean. Yo cokean. Yo yo. Eh yo coba. Aduh. Iya iya man. Oh, iya saya gitu. Ngomong jangan hmm. mendeli lah. Iya tadi. Ngomong kok. Enggak sih. Enggak <laughs> betan. Sudah lera lera po oman. Sama ni penuh menang menang itu kesekil. Oh, sini cek cek lagi siapa? Kalau aku kawil kawil ngono, oh, do? Ajar kenal lah sekil itu. Ayo, se se lima ni. Lai. Nah mulai. Duper male semulia Lebat lorong meta ka olar ka Bermabula te atemua cocok. Ah, tapi tak tahan orang dina orang telung dina sampai seminggu. Nek kita dapetin kata tolong lu bunuh kene. Jadi nak kita fisik. Cak ngono man. Sini ya. Ayo makan-makan bantal. Ayo, ayo. Teman-teman ya.